Kada sam razmišljao kako da naslovim današnju hudbu, pomislio sam da je lijep naziv neiskorišteno blago pa sam vidio taj naziv iako je lijep nije adekvatan za ono što želim da kažem pa sam naslovio ovu hudbu naslovom uništeno blago govorit ćemo braću moja draga o blagu koje skoro svako od nas posjeduje ali ne da ga nismo iskoristili u velikom broju slučajeva mi smo ga uništili razlika je više nego jasna Razlika je kada čovjek posjeduje blago, pa ga ne iskoristi. Zaista je to loša stvar. Ali je mnogo gorije da čovjek posjeduje bogatstvo i ne samo da ga ne iskoristi, već ga i upropasti. Kazali smo da bi ova tema trebala da zauzima visoko mjesto kod svih ljudi koji borave na planeti, a naročito kod muslimana. Zašto? Zato što bi muslimani trebali da budu ljudi od kojih društvo u kojem žive imaju najviše koristi. Društvo u kojem žive muslimani trebalo bi da se od muslimana najviše okoristi. Nažalost, situacija je suprotna. Muslimani su narod bez ikakvog prosperiteta, bez ikakve perspektive. Pogledajte samo jedan primjer na naše tržište. Da li postoji neki proizvod na tržištu da muslimani bolje proizvode od nevjernika? Odgovor je, nažalost, negativan. Ne postoji skoro ni jedan proizvod na tržištu da muslimani proizvode bolje nego nevjernici. Gdje je problem i gdje je rješenje? Problem je, braćo moja draga, što su muslimani zapostavili načela ove savršene vjeri, koja je došla od uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala iznad sedam nebesa. Zapostavili su kreiranje svojih života po načelima uzvišenog Allaha. To je problem, a rješenje je opet jednostavno iskren povratak Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, da budemo spremni kreirati naše živote po načelima Allaha subhanahu wa ta'ala. Blago o kojem ćemo govoriti, braću moja draga, je nešto što svi posjedujemo, ali u velikom broju slučajeva, kao što će se vidjeti iz hudbe, mi to blago upropaštavamo. Govorit ćemo, braću moja draga, o slobodnom vremenu ili govorit ćemo o vremenu. Pogledajte koliko svako od nas ima slobodnog vremena i nepopunjenog vremena u toku jednoga dana a spremni smo živjeti 50 i 60 godina i da umreš kao neki prosječan insan. Kud svi, tu i mali nujo. Spreman si da umreš na nekom srednjem nivou obrazovanja. A toliko imamo slobodnog vremena. Ovdje treba naglasiti jednu veoma bitnu stvar, a to je da takvo razmišljanje ima izuzetno negativne posljedice po društvu u kojem živimo. Kada bi čovjek tako razmišljao i imao samo on negativne posljedice, u redu. Ali takvo razmišljanje ostavlja negativne posljedice po društvu u kojem živimo. O čemu se radi? Braćo moja draga, pogledajte samo kako je jadno stanje muslimana kada je u pitanju liderstvo. Koliko su muslimani u današnjem vremenu potrebni lidera? Čovjeka koji će ih predvoditi, koji će stati ispred njihovih interesa, koji će zastupati njihovu državu koja je plaćena sa hiljadama mrtvih ljudi, sa hiljadama invalida, sa hiljadama silovanih žena. A mi nemamo takvog čovjeka. Zašto? zašto što smo prepustili studiranje, educiranje drugim ljudima. Onima koji žele zbog te škole fotelju. Onima koji žele svojoj rodbini samo. A oni koji su im dali svoje glasove, ništa. Treba nam lider, kada ćemo imati lidera? Kada se budemo školovali? Kada budemo zadnju njevu probali da dadnemo studentu stipendiju? Tada ćemo imati lidera. Nećemo imati lidera da budemo buljili u televiziju 24 sata u toku dana. Nećemo imati tada lidera, braću moja draga. Pogledajte, braću moja draga, samo u jedan naš dan. Koliko u jednom danu svako od nas ima besposlica. Kada govorimo o besposlicama, ne mora značiti da čovjek mora raditi samo za ahiret. Radi za dunjalu, ali time koristi muslimanima. Ovo je savršena djera. Allah ti je dozvolio radi za dunjalu, ali ima iskren iskrenu namjeru, iskren nije da time pomažeš muslimane. Nama treba dobrih ekonomista, dobrih informatičara, Treba nam svega, braćo moja draga. Ne treba nam samo dobri efendija. Treba nam svega. Zato kada kažemo slobodno vrijeme i njegovo iskorištavanje, ne mislimo samo da učiš u To je prvo, ali treba da se educiraš kada su u pitanju i svjetovne znanosti. Problem je kod nas. Čovjek kada završi školu, zaboravi šta je učenje, zaboravi šta je čitanje, zaboravi šta je educiranje. To je, braću moja draga, jedan veliki problem ummeta. Zapostavili smo prvi imperativ u Kur'anu. Koji je prvi imperativ u Kur'anu? Itora. Uči. Nemoj ostat bolan, zastupljen čitav život. Da te drugi predstavljaju. Ima i čovjeka koji će te predstavljati. koji će boliti ono što se dešava u ovoj državi. To nam treba, braću moja draga. Žalosno je Žalostno je što su muslimani tako jadni, što su tako na jadnom nivou, da su nasjeli na te nevjerničke spletke. Muslimani nemaju vremena. Zašto su zauzeti? Gledaju televiziju, gledaju Formulu 1, gledaju svjetsko prvenstvo, gledaju evropsko prvenstvo, gledaju serije italijanske. Nemaju kad da se školuju. Svakim danom, satima i satima buljimo u televiziju, na kojoj u velikom broju slučajeva nema nikakve koristi. Muslimanima nije bitno ko će ih predstavljati. Bitno je da ima neko. Bitno je da ima neko. Muslimani kada izlaze na izbore, uvijek kažu, hajde da izaberemo manje zlo. Kada će muslimani ići na izbore pa da kažu, imamo dvojicu dobrih lidera, pa ne znamo kojeg da odaberimo. Dokle ćemo izabirati manje zlo? Kada ćemo jednom doći na nivo da izabiramo veći hajr? Kada se budemo školovali? Kada budemo svoju djecu u škole slali? Kada ne dopustimo da te funkcije obnašaju oni koji su prodali duše. Pogledajte samo u protokole sionskih mudraca. Prije stotinu godina oni su govorili mi ćemo ljude zavesti, zavesti i televiziju i na druge načine, da nema da se bore za sebe. Wallahi, došlo je to vrijeme, I ako neću da govorim o vjerodostojnosti te knjige. Došlo je to vrijeme. Čovjek nema vremena da se bori za svoja prava. Nema vremena da se bori za svoja prava. Treba li ti veći musibet da te predstavlja neko ko ne zastupa tvoje interese? Ne treba ti veći musibet ako si razuman insan. Pogledajte naše bošnjake, koliko ih je u dijaspori, u Americi, u Australiji? Je li se ikada neko vratio da je postao ekspert u određenoj znanosti? Bitno je da imaš posao koji je u 99 slučajeva šta? bauštela, ne zna Bosna ništa drugo nego izgrađuj države Evropske unije koja će ti sutra proizvoditi veće šolje sa poklopcima na kojima je oštampan kuranski ajet. Izgrađuj Evropsku uniju koja će ti zabraniti Maramu, koja će ti zabraniti da ime Muhammed. E izgrađuj tu državu, ona će ti davati socijalu i vrati se nakon toga umosno da te ovdje ukopaju. Kada je se neko odgor vratio školovan? Rijetko. I mi u Bosni nismo daleko od toga. I mi, braću moja draga, mora da znamo da treba da se školu ima. Pogledajte jedan primjer. Koliko nas ovdje ima kompjuter? Šta znamo o njemu? Znamo samo pokrenuti onaj DVD i ništa više. Kada smo razmišljali o tome da upišemo neki kurs, kada pa dobijemo certifikat, pa da ti kao musliman servisiraš kompjutere. Pa da tako budeš daja, jer ćeš tako svesti ljude koji nikada neće doći ovdje. Ali kada mu uradiš, pošteno kažeš, ovo sam ti uradio zato što sam musliman. Pošteno sam ti uradio zato što sam musliman. Bolje ćeš biti misionar i darija nego ja ovdje što stojim. Trebaju nam ljudi muslimani u svakom segmentu života. Nikada bi imali te kurseve pred kućnim vratima, ne bi pomislili da ih upišemo, a li da idemo u Sarajevo pa da ih upišemo. Žalosno je, braćo moja draga, žalosno je što nevjernike, koji nemaju svog truda ništa osim dunjaluk, vidimo i kada čekaju autobus, čitaju knjigu. U tramvaju čita knjigu, pred avion čita knjigu. A kod nas kada bi to vidjeli, a naročito ako bi ta imao bradu ili ako bi žena imala mahramu, to bi bilo nenormalno djelo. Što ovaj sad zumi? je li to neka nova vjera? Čita na autobuskoj stanici. Ali su zato nevjernici pretekli muslimane, pa im prodaju svoje proizvode kako hoće i pošto hoće. Muslimani ne znaju napraviti čip i čips, a da ne govorimo o autima i ostaloj tehnologiji. Ali zato nevjernici su sekundu podijelili. U njih je sekunda velika, pa su je podijelili u stotinke. A kod nas, ako ti ne dođe lupe, čekaj došli ako me nema do sedam, u osam idi. Kod nas, hajde buljum, sedi, tri sata, četiri, pet, buljum Imamo vremena na bacanje, a kod njih sekunda je velika. Zašto kažu precizan ko švabo ili ko japanac? Gdje si čuo precizan ko musliman? Niješ nikad ničut i ne zaslužujemo. Nisu ljudi budale. Znaju oni kako se živi. ako sve od toga imaju dunjalut, ali znaju. A mi od toga imamo i dunjalut i ahiret. I opet smo slabi. Opet smo slabi da je to jedini musibet, već je musibet što između toga i rada za ahiret postoji uzročno posljedična veza. Ako si smotan i ne znaš se truditi za dunjaru, vallahi ne znaš ni za ahiret. A onaj koji je sposoban da uči i da se trudi, tako ćeš vidjeti da uči i Kur'an, i da daje sadaku, i da kolje kurbane, i da ide na Svatio je kako treba da živi. Ali je musibet muslimana što su zapostavili dunjaluk i što su zapostavili ahiret. Raču moja draga, ovo vrijeme o kojem govorimo danas ima svoju vrijednost veliku, ali znajte, pored svega toga, to je blagodat od uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala, za koju ćemo strogi račune polagati. Znajte, braću moja draga, zapamtite ovo dobro. Za svaku sekundu svoga života ćete polagati račun na sudnjim danu. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam u hadisu koji je zabilježio imam od Muaz ibn Džebela radijallahu ta'ala anhu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Neće se pomaknuti. Stopala na sudnjem danu ispred gospodara dok čovjek ne odgovori na pet pitanja. O životu gdje si ga proveo, o mladosti kako si je potrošio, o imetku, kako si ga zaradio i gdje si ga potrošio i o znanju koliko si radio po njemu. Bićeš pitan i bit ću pitan za svaku sekundu. Znaj da ćeš biti pitan za svaku sekundu. Pripremi dželav od danas Allahu subhanahu wa ta'ala za svaku sekundu vremena koju si potrošio na Dunjaluku. Pogledaj ti potpunost ove vjeri. Poslanik nije ništa ostavio da nam nije ukazao na to. Kaže Allahu poslaniku hadisu koji ga zabilježio imam etimizi od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Gdje je blagodati? Velik broj ljudi je obmanjen u njima. Es-sihatu wal Zdravlje i slobodno vrijeme. Poslanik nas upozorio da su ljudi obmanjeni. Ali ljudi opet ostavljaju. S druge strane, u hadisu kojeg je zabilježio imam hakim sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibn Abbasa, stoji da je Allah poslani kazao, iskoristi pet prije nego ti dođe pet. Iskoristi život, iskoristi zdravlje, iskoristi slobodno vrijeme, iskoristi metak. Ali muslimani kao da nikada u životu nisu čuli ovaj hadis. Zato, braću moja draga, spomenut ćemo neke osobenosti vremena. Svi mi to znamo, ali da se posjetimo. Fezekir fe inne zikra ul mu'minin, ti opomini, a opomena će koristiti vjernicima. Da se malo zapitamo, da li razmišljamo o tim osobenostima vremena. Mora da znamo da je vrijeme glavnica čovjekovog životnog imetka. Tvoje vrijeme, to je tvoja glavnica imetka. Zato kaže Hasan el Basri, o sine Ademu, ti nisi ništa do skupina dana, kada ode jedan dan, otišao jedan dio tebe. Ste li ikada razmišljali o tome da današnji dan koji je otišao, otišao je jedan dio našeg tijela sa njim. Bliže smo smrti za jedan dan. A šta smo uradili u tom danu? Zato kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu Nisam se pokajao ni za kao što sam se pokajao za danom koji me je približio smrti, a nisam u njemu nikakav hajr uradio. Kaže Hasan el Basri, ja sam živio sa ljudima, ko? Sa sahabima, koji su škrtarili u vremenu više nego što vi danas. On se obraća drugoj generaciji, tabiinima, nego što vi škrtarite sa novcem. Tako je, braću moja draga, i kod nas. Treba ti sat vremena da popijemo kapu, bujrum. Treba ti dva sata za sjelo, bujrum. Treba tri sata za selju, bujrum treba sat i za utakmicu, bum! Treba marka, ne može, teško. A sahabi suprotno. U njih treba marka, evo, samo nemoj vremena. Zove ga bez sjedi, zaustavi, kaže, sunce. Tada ću sjest, inače ne sjedam. Sunce ode, ode dan. U nas uvijek naopako. Para ne može, vremena koliko god. Sve to, braću moja draga, i kako ukazuje da nismo shvatili osnovne stvari koje se vezuju za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pogledajte samo te prve generacije, kako su razmišljale. Oni su znali što znači imetak, što znači vrijeme. Imetak, danas ako udjeliš, dobit ćeš sutra drugi. Ali dan, kada jednom ode, nikada se neće vratiti. Osim u jednom slučaju. Vratit će se na sudnjem danu, kada ćeš za svaku sekundu polagati račun Allahu subhanahu wa ta'ala. Također mora da znamo da je od osobenosti vremena, braću moja draga, da vrijeme izuzetno brzo prolazi. Naročito, naročito u današnjem vremenu, kada je sa tehnološkim dostignućima došlo mnogo mubah stvari, a da ne govorimo o onim haram i zabranjim stvarima koje jedu, koje uništavaju čovjekovo slobodno vrijeme. Uništavaju. Pogledajte, braću moja draga, samo jedan primjer. Jeste li ikada Žalosno je što to moram pitati. Jeste li ikada sjedili u džani od akšama do jacije? Zato što je poslanik kazao, ko sjedi između dva namaza na njega, meleki donosi salavate. Ako smo ikada sjedili, vidjeli smo kako je to dugo vrijeme. Nikad učiš Kur'an, zikriš, klanjaš, pa nikad ta jacija. Nikad. A u ti sjediš, prvo vrijeme, sad pa sad. Dnevnik, sad pa sad. Došao čovjek na sjelo, sad pa sad. A kad si u ibadetu nikad, to je to, braću moja draga, naše čudno vrijeme. A u džami kada bi sjedio, ako ne bi imao druge koristi, osim što nećeš vidjeti nikakvog šeitanluka, to bi bilo dovoljno. Jer ovo su teška vremena. Gdje god da pomiriš, vidiš šeitanluk. A u Božjoj kući nema toga. Kada ne bi bilo druge koristi, osim što nema vjera u džami, to bi bilo dovoljno da se čovjek sakriva malo, da se očisti, da napuni svoje baterije. Ali ne. Zato mi kod kući vrijeme izuzetno brzo prolazi. Također od osobenosti vremena jeste i to da se vrijeme ne vraća. Da se vrijeme, braću moja draga, neće vratiti. Prenosi se od jednog islamskog učenjaka. Da jedne prilike sjedio u haliki svoga šeha. Pa mu je se slomila olovka. Pa je kazao ljudima koji su sjedili oko njega, dajem zlatnik. Ko će mi dati olovku? Da pa su svi ljudi kazali, evo olovka, koji u današnjem vremenu, zamislite da vam neko dadne zlati za olovku. Možeš za zlatnik kupiti stotine olovaka. Ali taj čovjek je znao da ako ode i da se vrati, kupi jeftinije olovku, da neće nikada kupiti ono vrijeme koje je propustio pred tim šehom. On je znao da to vrijeme je vrijednije od onog zlatnika. Nažalost, mi ili bi otišli pa se ne bi vratili ili ne bi uopšte razmišljali da li ćemo ovaj otići da kupimo po jeftinijoj cijeni. Jedna veoma bitna stvar, braćo moja draga, mi ne znamo kada će završiti ova naša prilika da upotpunjajemo svoje vrijeme Hajdu. Ne znamo kada ćemo otići sa Dunjaluka. Pa šta? Ne preostaje nam ništa drugo osim da svoje vrijeme upotpunimo kako treba da se tako pripremamo za susret sa melekom smrti. Ne postoji druga opcija, osim da se pripremaš na taj način što ćeš činiti dobra djela. Prenosi se od jednog učenjaka Hamad ibn Selemi, koji je bio šef imama Ebu Hanife, rahmetullahi alehima. da je toliko bio pobožan, da je toliko upotpunio svoje vrijeme. Kažu njegov učenici, kada bi mu sutra kazao, sutra je sudnji dan, kaže, on ne bi mogao dodati u svoj život, u svoj ibadet ništa. Zamislite da nama neko kaže sutra je sudnji dan. Kako bi mi svoje vrijeme upotpunili u činjenju dobra. A prve generacije, da mu kaže sutra je sudnji dan, kaže ništa. A danas, a sutra, ja sam spreman. Moj život je čitav. Pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Ukratko, braću moja draga, da završimo ovu našu hudbu. Da spomenimo samo nekoliko razloga zašto se ljudi razlikuju kada je u pitanju iskorištavanje vremena i nekoliko savjeta koji će nam inšala pomoći da svoje vrijeme iskoristimo u hajirli i korisnim stvarima. Prva stvar, zašto se ljudi, braću moja draga, razlikuju? Zato što se razlikuju njihovi životni ciljevi. Ljudi se razlikuju svojim životnim ciljevima. Prvi cilj svakog muslimana jeste da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Svi mi to znamo. Sada kada bi ja pitao šta je dokaz tome, većina će kazati وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ljude ni džine osim da me obožaju. Svi mi to znamo. Ali nam treba prakse. Da li je obožavanje Allaha buljenje u televiziju, u serije, u sportove, u muziku, u utakmice, Formulu 1 i možeš nabrajati do sutra. Je li to obožavanje Allaha? A ne znaš učiti u Musafu. Ima 60 godina. Ne znaš učiti u Kur'anu. Koliko voli svog gospodara. Ili znaš, ali mucaš kada si prvi razred. Je li to ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala? Zato, braću moja draga, prvi cilj da obožajemo Allah subhanahu wa ta'ala, da zaslužimo njegovu vječnu nagradu, da zaslužimo njegov džennet. Ljudi ne iskorištavaju svoje vrijeme zato što ne znaju njegovu vrijednost. Ljudi kada bi znali njegovu vrijednost, oni bi ga iskorištavali. Zato je na nama da ljudima pojašnjajemo te stvari. Također, jedna veoma bitna stvar, a to je mladost. Braćo moja draga, iskoristite mladost oni koji su još mladi. I ako svako za sebe kaže mlad sam, ako si mlad, iskoristi to vrijeme, jer znaj da će doći momenti kada ćeš ostariti. Nećeš moći ibadeti kao što si ibadeti u mladosti. Zato, braću moja draga, nije slučajno što će čovjek za mladost na sudnjem danu biti pitan dva puta. Kaže Allah poslanik, čovjek će pitan biti za život, pa i za mladost. Za mladost ne potpada pod život, potpada, ali zbog njene važnosti i bitnosti dva puta ćeš za nju odgovarati. A s druge strane, ako je utrošiš ono što treba, ako bude potrošena u ibadetu, znaj da te čekaju velike nagrade. Sedmorica ljudi će biti u vladu Arša na sudnjem danu. Kada se drugi budu kupali u znoju, neko će biti u vladu Arša. A jedan od njih je mladić koji je svoju mladost potrošio u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pogledajte samo kako čovjek musliman treba da ima visoke ciljeve. Ne samo da mu je cilj da svoje vrijeme upotpuni u hajru, ne to. Pogledajte kako je Ulema davala smjernice. U belaj da nam je da vrijeme upotpunimo u muba stvarima, da nisu harani. A pogledajte govor Ulemi. Kaže Ulema, kada u jednom vremenu možeš uraditi dva dobra djela, ali jedno dobro djelo ako uradiš koriste za tebe i za umet, kao što je traženje znanja. A drugo djelo možeš uraditi samo je korist tebi, kao klanjanje na fili. Tada ćeš dati prednost djelu koja koristi umetu i tebi. Oni su govorili da trebaš upotpuniti svoje vrijeme i šta? Da što bolje ga upotpuniš. U nas daje naše muslimane prevariti da samo u muba dozvoljenim stvarima provodi svoje vrijeme. Drugi primjer koji navode islamski učenjaci kaže ako imaš priliku da uradiš djelo koje je vremenski ograničeno kao doba između ezana i kameta i djelo koje nije vremenski ograničeno kao učenje Kur'ana, ćeš prednost onom djelu koje je vremenski ograničeno a nakon toga ćeš raditi ono koje nije vremenski ograničeno. Toliko su islamski učenjaci bili precizni da su davali savjete kako ćeš na najbolji način da upotpuniš svoje vrijeme, a mi smo tako daleko od svega toga. I na kraju, braću moja draga, u nekoliko minuta savjeti kako da svoje vrijeme upotpunimo u hajru. Prva stvar, braću moja draga, oni koji želi da upotpune svoje vrijeme i da koriste društvu u kojem živi, da koriste sebi, Prva stvar, neka podignu ruke Allahu subhanahu wa ta'ala, da nas Allah pomogne u tome, da nas učvrsti u tome, da nam da kuvveta i snagi, Allahu poslanik Karehi salatu salam je najbolji primjer u svemu, pa i u tome. Njemu je dolazila objava iznad sedam nebesa, ali je opet svakim danom učio gospodaru, sačuvaj me od ljenosti, utječem se tebi od ljenosti i od nemoći. Dova, Inače, dova je jedno veliko oružje zapostavljeno od strane velikog broja muslimana. Muslimani ne znaju uputiti dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. A prije toga zakazali su u uvjetima da bi nečija dova bila primljena, o tome ćemo možda nekada drugi put. Također, jedna veoma bitna stvar. Kada ti nestane elana i morala da radiš, da upražnjaješ svoje vrijeme u hajli projektima, postavi sebi pitanje. Šta si uradio za ovaj napačeni narod? Šta si uradio da se bošnjacima ne desi ono što im se desilo 92. Šta si uradio da se proširi ispravno znanje? Šta si uradio? Šta si uradio da se ovo neznanje suzbije? Šta si uradio za svoj narod? Postavi sebi pitanje. Šta si uradio da pomogneš braći muslimanima? Jer pogledajte, braćo moja draga, šta nam se dešava. Na svakom koraku se proljeva muslimanska krv. Muslimanke se siluju. Muslimani se ubijaju. Njihova imovina se uzurpira. Kada ti nestani morala, kada ne imadneš elana da radiš, prisjeti se toga. Zamislite jedan primjer i to će vam biti i kako jasno u čemu se mi nalazimo. Zapaliti se kuća, a ti nazoveš vatrogasce. Pa kažeš ljudi na toj i toj adresi gori kuća, a oni kažu stižemo. Samo dok završi utakmica, tek je počela. Ljudi izgori mi imovina. Pa šta paničiš dok završi utakmica? Tako muslimani, kuća umjeta gori. Gori u poniženjima. Gori u srlovanju. Gori u ugaranju. A muslimani bulje u televiziju. Polako dok završi utakmica. Neće ih bola nikad nestati. Za ne shvataš da im nikad neće nestati? Svake godine ima svjetsko ili evropsko prvenstvo. Nikada ne neće nestati bolan. Umet gori u iskušenjima. Historija ne je zabeležila da su muslimani ponoženi kod danas. A ne bolan insarije italijanske. Zaslužujemo vallahi ono što nam se dešaje. Inna Allahe la yugajiru ma kaumin, hata yugajiru ma bi Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok se oni ne izbiju Kada se vi izmijenite, dobit ćete bolji. Ako budete samo muslimani imenom, imat ćete ono što doživljavate svakim danom. Također, od dobrih načina, metoda kako da se čovjek primora da popuni svoje vrijeme dobrom, jeste sjeti se smrti, brate. Sjeti se, bolan, da si ti možda prva mušterija meleka smrti se da ti niko ne može garantovati da ćeš živjeti do sabaha. I sjeti se da ćeš odgovarati za svaku minutu. Sjeti se da se nećeš pomakjeti ispred gospodara dok ne odgovoriš. Gdje si bio? Jesi li radio hajr? Jesi li ibaditio? Ili si bunio u šeitana najvećeg u 21. stoljeću? I na kraju, braću moja draga, izuzetno plodonosan način jeste da čitamo biografije islamskih velikana. Mi smo umet koji ima historiju, koju da imaju drugi narodi. Ne bi nikada prestali da je ponavljaju. Mi smo umet koji se ima čime pohvaliti. Imamo Buhariju, imamo Tirmiziju, imamo buhaniku, imamo Šafiju, imamo poslanika, imamo da Alima. Imamo šta čitati. Ne moramo čitati bajke i crvenkapice. Trebamo našoj djeci da dajemo i da ih učimo historiji naših velikana. Da sutra kada ih u musibet, da im nije teško. Imam Buharija, kada ga je zadesio musibet na putovanju, pa je morao jesti lišće nije mu bilo teško. Zašto? Zato što u svom sahihu prenosi predaje da su ja jeli lišće Nije mu bilo teško. A da to nikad nije pročito, da bi rekao, o Bože, zašto ja, ko što bošnjaci kažu, Šta sam ti ja skrivio? Skrivio si bolan. Zato što nisi onako kako treba. To smo skrivili. Zato, braćo moja draga, treba da čitamo biografije naših učenjaka, naših autoriteta, da se pustimo pjevača, igrača, drogerača, homoseksualaca. Wallahi, summe vallahi, ti ljudi kada bi se izmjerili u dunjalučkim parametrima ne zaslužuju da se slijedi. Slijedi pjevača koji svake noći koristi drogu i pije alkohol, svaki dan ne pokoran Allahu i njega naša omladina slijedi. Eudu billahi. Do te mjere ostavio sve onoga koga ti kaže gospodar. Vi u poslaniku imate divan uzor, a uzeo si slijediti šeitana koji ne vrijedi ništa. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas popravi, da nam bude milosti na sudnjem danu i da nas uvede u džennet. Allahumma a'izz wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم كن لهم ناصرا ومعينا اللهم كن لهم ناصرا ومعينا